Eta sei urtez lan egin ordez, bere bulegoan Spinoza irakurri du funtzionario, funtzionario unek. Iduridu logografi berri emaile satiriko baten titulua funtzionario eta bat trufatzeko. Alta egiazki gertatu da Andaluzian hori. Funtzionario hoi bat, gaur egun erretretan baita, Eta beharrik ustanaz kanporatu izanen baitzen. Oita zazpi mila euroko isun baten pagatzea kondenatua izan da. El mundok agertzen du beraz anekdota hau. Joaquin Garziak kasik bere lan onagatik sari bat ukan zuen. Baina hor ziren uartu, ebe, etzuela lan, oni, lan onikiten, tutik erez egiten. Pagatua zen bai, baina zuen lanik, mila batzion talarrogeita martik hor lan egiten zuen berak uh, ur uh, sindikatuan edolako zait justuki. Baina azken sei urteetan etzen ne hor berata zarduratzen. Eta berak zer egin du? Ebe segitu du. Segitu du bulegurat joaiten edo beteren lanerat bezala joaiten. Eta be lan egiten balu bezala, egonez, beldurrez bere postua galduko zuela. Eta bai, pentsatuz norbait abisatzen bazuen etzuela lanik bere postuak enduko zutela, ezpaitzuen gehiago funtsik ere zatxikitzea. Baina erriko etxea uartu da bere lan ezaz, sari bat emaita erabaki zutelarik bere hogei urteko lana eskertzeko. Zagin nola funtzionatzen duten hortan. Bere aintzineko bulegoko kideak etzuen inoiz ikusi lanean azken sei urteetan. Oita mazazpi mila euro urtean segitu du unkitzen, beraz, xantza, Eta denbora hori baliatu du Spinoza filosofoaren aditu bat bilakatzeko. Ala zer dion, sei urte hauek ez ditu galdu Spinozaren idatzi guziak irakurriz eta landuz. Ala, zergatik ez, eh? Eta logografiren beste berri bat izaiten alitaikena. Alta, alta. darek hartu lurretan Ikeak erabaki du bere katalogoetan emazteak kentzea. Irudietan, beraz, lehen hori aldean adibaz ikustenak gizon bat eta bi aur, bi aurrak beraz uh, mutikoak dira. Israelgo ultra-ortodoksoak unkitu nahian egindu hori, bere usaiako katalogoak aldatu ditu. Marketin, berango zie batzuek, bai, Ados, marketing. Bi katalago bota dira beraz lurralde hortan. Bata emazteekin eta bestea populakontzaren euneko sortziari zuzendua emazterik gabe. Saudi Arabian ere bergauza egin zuten garaian emazteak kenduz. Skandalu Kipi bat, sarean beraz ikea barkatu da, ejanez, oartzen zela pertsona batzu mindu zituela, eta ez direla hauek ikeak defendatzen dituen baloreak. Ez badakigu, sosa dela zuen balorea sustut, eta sosaren izenean dena egiteko presistela. Eta bai, olakoak gertatzen dira, edo olakoak gertatzen dira, Eta ez dira logografik azeta xatirikoak sortzen dituen eh, informazio faltsuak. Gerozta gehiago, sinesgarri bilakatzen baitira. Nahasten dugu, egiazko informazioa, realista errandezagun, pentsa ezina denarekina. Adibidea gertu da joen hastean, logografilen artikulu bat berriz hartua izan baita, algerian, egia balitz bezala, sinestu dute. Berriak zion, Marine Le Penek bere asmoetan, bere programan zuela, murru bat eraikitzea frantziaren inguratzeko, eta... Algeriak pagatuko zuela hortarako. Pentsa, Algerian kesatu dira. Eta pentsatzen ahal diteike, ahigarria dela olako zerbaiten sinestea. Alta, eh, Trumpek, zote du lako asmorik Mexikaren mugan hor eh, egitea murru bat eta Mexikarek pagadezaten. Eta horretan segitzen duel Israelek, zote du ere egin beh gauza murru bat eraiki eta pagaraziz palestinarrak beste manera batez. Gaur egungo egoera nahaz ezin sinetxiazena zena egia eta erreala delako. Eta holako informazio faltsu eta satirikoak oartarazten dute ongi mundu unen zentzugabekeria. Ah, c'est triste ici. Eta otsailaren hogeia egun eta eh, data bat ere informazio hau eh, zentzugabea eta sinestezina dena eh, irudiak ikusten eh, direlarik egun berriak agertzen duen irudia Martin Ugalde gunea Guardia Zibila zinguraturik duela amalau urte egunkaria etxi zutela titulu honekin eh, amalau urte egunkaria gabe horretarazten du gertakari latz hau gertatu zena Guardia Zibilak Euskaldunon egunkaria itxi zuen duela amalau urte. Absoluzioa etorri zen eta errugabetu zituzten atxilotu, hauzipetu eta epaitutako lagunak. Baina Euskaldun non egunkariarenak egin zuen irakortzen dute berriak idatzi tekstua. Eta atxilotuen bizitzak ere ez ziren lehenen gora itzuli. Xavier Alegria, Txema Ausmendi, Inma Gomila, Luis Goia, Fermin Laskano, Xavier Oleaga, Martxelo Otamendi, dota Juan Mari Torrealdai, Iñaki Uria eta Pelio Zubidia atxilotutak, eh, atxilotuak izan ziren, kazetariak eta beraz eh, egunkariaren arduradunak, eta kioskoan zen Euskarazko egunkari bakarra itxi zuen Guardia Zibilak, Gazteak duela amala urte etarekin lotura zuela argudiatuta. Mugimendu sozial azkar bat, horren salatzeko eta uh, askifite ere uh, prentsa nazional hori bir sortu zen, egunero sortuz eta ondotik berria beraz sortu zen. Horroit eh, ere joan den uh, ogeit, abenduaren ogeita seian, uh, eh, joanen abenduan markatu ogeita sei urte egingo zituela egunkaria kazetak eta be egunkariari egunkariaren sogerari buruzko dokumental bat ere aterazutela uh, data hortan gaur idekiko ditu ateak dokumentala. Uh, sarean atxemaiten alduziena kantua initz sortu ziren eh, hortik eta sustut hau sutagar entzuteko beraz eh, hastakuru be, obeagurik ez dutatxeman. Zuzara egunkaria kantua. Aztelenero gertatzen zait gauza berbera dendaret zaudela esaten didatenean Aizera ederra, irakurterreza reza, Euskaldun sentitzeko behar zaitut Aizera ederra, irakurte reza, zuzara egunkaria Aizera zure barnean murgiltzen naizen bakoitzean Gogorarazten dita zu benetan naizena Aizera ederra, irakurte reza Euskaldun sentitzeko behar zaitut Aizera ederra, irakurte reza Zuzara egun sartzen naizen bakoitzean Gogorarazten didazu benetan naizena Aizera ederra, irakurte Euskaldun sentitzeko behar zaitut Aizera ederra, irakurte reza Zuzara un gogoan hemen zuzara egunkaria sutagar eh, taldeak atera kantu hau eh, bi eta beraz gogoan nukanik eh, duela amalau urte hotsailaren hogei batez Guardia zibila sartu zela egunkariaren barnean miaketa miak eta sakon bat atxiloketak eta torturak ere uh, jasan zituztela atxilotutakoek eta uh, be, berriak biztana ondutik sortu zen duen eh, berriak gogora ekarri du gaur bere uh, bere Davidean eh, eta sarean ere. Telebista putz, utz, utz, utz, itz, itz, Gure kronikalariakin segitzen dugu zoma itxegunduren buruan, ala ere bihitz, eh, be musikak eta seksuak bide beretik dakarte plazera. Eta bai, burumuinaren barnean ala gertatzen da iduriz, uh, burumuinaren berezko opioideek zerikusi handia dute musikak eragiten duen gozamenean iduriz, kebekeko eh, ikerketa baten egiaztatu dutenez, seksua drogak eta joken rola ber jokoan sartzen direlarik iduriz burumuinaren ere haula eh, martxan da. Ondoko kronika bat entzat berdin aipatzeko litaikena loretsu bergunean gurekin baitugu zientziaren tenurea edo ez? Eta gaur azken aldiko gaiarekin segituko dugu, emozioak badilarik buru minak gehiago integratzen dit, dituela zion inkesta batek horrik euh, uh, baziste, hori ipatik binuen, bainan zientziaren afirmazio simple hauek ez dira beti hain simpleki laburbiltzen al justuki. Dola bihastea siginen horrena ipatzen uh, eh, eta artikulu batean idatzia baitzen gure buru minak obeki barneratzen zituela gauzak edo obeki ikasten zuela emozio bat sortzen zen momentuan. Bon, logika badu ere funtsian Ola, pentsatuz gero, beraz burumuinaren baitan mekanismo batek klik egiten zuela eta ikusten duzuna obeki barneratzen duzula. E, Baina, loretsu berkunean, eh, ziren bezala, neurozientzietan lan egiten baituzu, horretarazteko gure burumuinak lantzen baikituzu, azken aldean espikatu zinuen bezala ez da intsimple eraz, ez du egan nahi, zerbait erakatsi nahi bauzua zure erakaslei, eh, irakasle bazira, eskolan behar duzula olako emozio azkar bat sortu aurre, jau beki ikas dezaten matematiketan adibidez. Beste gauza initz kontutan hartu behar baitira, aur bako txaren inguramena, bere nortasuna, motivazioa, bo, badira elementua initz ere kontutan hartzekoak. Baina nortik, jairan eh, beste gai baterat jauzi egin nahi nuen egun, Uh, gehiago traumatismoekin segitzeko, emozio mingari eta azkarreko momentu horiek, uh, hor adibidez, kasua ahun desberdina da, tortura kasu batean adibidez, edo zaki traumatismo azkar bat gertatzen delarik, ahunzte faseak badira. Bai, ha, eh, desberdina da. Hor, eh, emozio azkarrak badira adibidez, bai. gertatzen da, ahunzten direla bai. kasu batzuetan. Bai, hor, bon, behiz lotzen gira gorputza eta, mm. eta buruaren arteko lotura, eta hori, bon, biziki desberdina da, trauma momentu horietan, Ze azken finean, eh, ez da berdin eh, stres akumulazioa, ba, stres pixka bat, edo stres animalekoa, eta hor eh, piko bat ukaiten duzularik, Be, bada aldaketa, animaleko aldaketa bat, eta bon, gertatzen bani bada, adibidez zure gorputza unkitua dela, ez, torturatua bani mazira, edo bortxatua bani mazira, hain nitzetan, eta aski potentea da egoera hori, e, go, mm. bat esperientziatzen duzu, e, gorputzetik kanpo senditzen zira, eta behatzen duzu, de, batzuek deitzen dute hori depersonalizazio bat. Behatzen duzu zure egoera hori, me momentuan, eh, gertatzen delarik, aizira zure gorputza begiratzen, ez zira zure gorputza behar Beaz, hor, biziki desberdina da, eh, hor mintzok gira, ze gertatzen den gorputz errepresentazioan, momentu hortan, Beraz, gorputzik representazioan, gorputza, senditzen da gorputzetik kanpo. Horiek, gaur egun, badakigun nola funtzionatzen duen, jakiteko nun duzun gorputza. Nola funtzionatzen duen percepzio horrek ez? Nun dugun gorputzaren percepzioa. Bo, hori behiz ere da proto self. Eh, oinahizko izaiteari lotutakoa. Beraz, emozio oinahizko lotutako eh, gorputzarena. Beraz, gero, bada lotura bat oinahizko izaite hori, eta e, eh, oraiman episodieko erken, hori gure egindako ikerketa batean argiki erakutsi ginoen, azken finean, e, gorputzetik kanpo bizitu zularik zerbait, ez duzu integratzen kontekstuaikin. Beaz, galdu hau zu informazioa, ez da galdu, egiten dena da informazio bat sartzen da, semantikoa, beraz, jakitateena, elementu batzu sartzen dira, baina ez dira integratu, ez dira kontekstualitu, ez dira elkartu. Beraz, normalki gorpuztua dituzularik eh, egoerak, bederak ergerkin aldu dira eta be, sistema oso kilotua da. Beraz, koherentea da zure bizipena. Ba oso koherentzia bat bizipenean. Eta badelarik olako talka bat zure izaitea eta egoerarekin. Eta hor talka horietan, bereziki zure gorputza lan delarik eta hilagiskoa duzularik talka bat gertatzen da, talka hortan gertzetik ateatzen zira, eta ezin dira integratu berdin informazioak, eta ez dira konexioak behar den bezala gertatzen, eta gertatzen dena da, gero, eh, nola beti sistemak nahi dien eh, beti-beti koherentziaruntz joan, hori hola da, eh? fe hori hola da. <laughs> Jaren guk egiten dugun ikerketan gehiena ikusten duguna da, helburua, iduri du helburua buruaren zat dela koherentzia bat atxamaitia. Mm Eta bere zikero itzapenen oroimenean eta episodikoan, beti hori da, koherentzia, koherentzia, koherentzia, eta koherentzia e, eh, gauk egun zirenari. Ez atzo zirenari. Atzo zirena, atzo da. Eta gauk beste zerbait da. Baina gaur eta biak nola ikusten duzun, eta atzo nola ikusten duzun, da gaur egun zirenaren arabera. Bo, eta koherentziaren seka horrek egiten du, troma bat bizi bani mauzu, gorputzetik kanpoa atea bani mazira momentu hortan, gero, baituzu oroitzapen intrusiuak. Horiek dira, azken finean, be, bo, amets gaiztuak egiten duzu gauez, ez diekitzen zira, egoera hortan gertatu diren elementu txipiak, elkajilotzen duzu eta sort egiten da, beti eta beti behiz bizi bani bezala egoera. Mhm. Beha sortako, biziki egoera alaji da, ze pertsonen eh, egunerokoa moldatzen du betirako, ba, betirako, luzarako, deitzen da hori zendron posttraumatik, eta hori argiki badakigu e, eh, disoziazio bat bizi duzularik sindromo posttraumatiko baten ahisko handiago hau Mm -hmm. bizi bali mauzu zerbait traumatikoa barnetik, iraungo hau zu obeko gero. Biziki zaila izanen da momentuan. Mm -hmm. Beraz, da hori. Mm Bakizu beti darwinekin eta beti pentsatzen da adaptazioa ona da positiboa ez da hola. Eh, beraz, hor, momentuan adaptazio sistema banda gorputzetik e, kanpo ateratzen mhm. zirelarik, baina ez da on zure iraunkortasunarek mhm. rentzat, ez? E, bidea egiteko gero, zaila da. Bai. Bai, bai. badira galdera bai, interesgarriak, zen da hor, eh, azken finean egiten duzu adaptazio bat momentuan irauteko emozioen gainezka joa egiten diren emozioen gainean, ba oso distantzia bat, baina azken finean, zure baitan egoiten da, betiko tasun batean, edo zuk mm. landu arte. Mm. Hortako, gero badira psikoterapia esposiek, esposaketak eta olako gauzak egiten direnak tromai eh, lotuak. Edo EMDR hainitz egiten da, eta hor ez gudeus zinez. Beraz da, sistema bat, nun eh, begiak segitzen duten, e, bo, bat edo segitzen duten, e, joan jin bat, e, psikoterapeutak egiten dizuna, zu kondatzen duzularik gertatzen zena egoera traumatikoan. Eta hor, e, bitxiki, bada dekrik bat, eta pertsonak behiz bizidu, baina egiazkiz behiz bizidu momentuan, baina ez da bakarrik badu psikoterapeuta berekin, beraz laguntzen du, eta bada horako, bo, hori erakatsia da terapia hori egiteko, Biziki ongi ibiltzen da, berriz bilantzeko emozioak momentu hortan eta integratzeko bizitakoa, baina ezakegu batez egertatzen den. Beraz, bon, hipotesiak badira, gorputzari behiz lotzen zirela eta behiz ezartzen gorpuzten duzula egoera. Baina nola ez ziren bakarrik ez duzu beste beldurik, ez zira eskapatzen. Bo, holako hipotesiak badira. Hori guzia, ara, neri hain nitz interesatzen hau, baina fredismoa da eta ezakin nola ejan, baina psikanaritikoa eta bon, biziki ujunda jakitate iraunkor eta siur batetik. Mm. Eta azken gauza gaiteko, fai, pixkat urruntzeko gaia, oino gehiago, hor neurozientziak denak nahi dute, neurozientzik buruz jakien eta. E, bo, zer nahi gizaz, gu hartzen gira, mugatuak girela, eta ez bari mozu gizartearen egoera kontutan hartzen, Ben, hor bera, ez da, ne hor, eh? inguratuak gira, instimuluak dira kontekstu baten arabera. Beraz, hainitz, hainitz egiten da, orain, eh, sozial neurozientziak, mm. jakin, e, kanpoko influenzia. influentzia. Eta bon, hor, hor da, nire ustez, e, bo, hori iten dugu baitugulako tresnak, baina aixe interesgarriago da, irakurtzea zer egin duten soziologoek, zer egin duten e, eh, antr, nahi badugu egiazkiz pentsatu e, eh, zeien dertetan giren, eta nola nahi dugun bizi, hobe dugu, ahloan, hortan hori landu dutenak e, irakurtzea eta gero pentsatzea ergeajen arteko lotura. Ba, bai, bai gorputzak e, reakzionatzen du bere ingurumenari, bere gizarteari, eta bizipeneri, hori da. Eta kasu inberda... Kontutan hartzen ala eh, hori gabe. Hori da. Eta kasu da, zenta batzutan teoria batzu ateatzen dira, ara ikusten da, emazte gehiok dutela depresioa. Bai. Eta hipokampoa txipiago txipitzen da depresioa ikin, eta ez dakitze, emazte gehiok dute, ba, itxein. Baina nok ditu bizipen traumatiko gehienak e, eh, munduntan eh, emazte eta gizonen artean. Mm -hmm. Emazteak, imigranteak ere, baituzte PTSD eta depresio gehiago, ah, bitxi da. Bai, Gerletik ateatzen dira, e, torturatuak izan dira ezakitzen bat, edo gutienez ikusi dituzte haien inguruan, fe ezakit, eh, behar bada segurazki, Euskal Populakuntza ere vulnerableagoa da olako eritasunei, eta adibidez garai honetan, ere, nire ustez, sartzen gira garai bat bizikizkizofreniko batean Euskal munduan, beraz hor, aski mojitza da egiten duen mundu hori, baina zenta aldaketa soziologiko bat gertatu da, ez? egun batetik bestera, gauza bat ziren gehi onartuak, eta sinesten zinuen gauza guziei, ez ez tapen bat emaiten zaio, edo moldaketa oso bat egin behar zaio, eta horrek, ba, zinez, norberari Mm, talka bat sortzen du eta olako hori, ba hori gehiago psikiatra batzuek landu zuten, antipsikiatriatik eta baina horrek sortzen dituz kizofreniak eta olako egoera mm, talka egoera horiek, sortzen ditu biziki egoera pertsonal emozional eh, lagiak eta uste dut gizarte mailan ere kudeatu behar ditugula horakoak. <laughs> Bai, beste, beste gauza bat, ez? Azken finan, zientziak ere, eh, aipatzen dira zientziak, metodo gisa, ez dakitzer. Bada, lan, beste lanera bat, zientziak biziki influenziatua dira dagoinen liburutik, e, evoluzioaren idei hori, evoluzio positibismoa, baina bereziki, badira bi arazo niretzat hor, darwinismoan, bat da evoluzioa edo garapena beti positiboki ikustea, bi bigarrena da kompetizioan onartua, da. Nor den oberena eta horrek duela irabaziko, ez? Mm. Eta gero paraleloki izan da kropotkin idatzi duena elkar laguntzaren indaja animale munduan, eta ez da bizira upenik, ez kompetizioan oinagitua, bizira upena, eh, elkar laguntzan oinagitua da. Eta bo, neri olako debateek, funtsesko debateak direna, gaur egun oino influenzatzen dutena zientzia, eh, haien importantzia handia dute. Ze, nahi baduzu kompetizio mailan ikusi dena, ez, beti janen duzu, oberenak irabazten du. Beraz, beti onartuko duzu orain duzuna, dela obe lehen maino. Bo, hori bate frodogatua, sozialki batak egu ez ez, ez, eh, fasismoak atera dira behin baino gehiagotan, eta genozioak, eta, bo, baina, azken finean, eh, bada beste debate bat, dela, ze influenzia teoriko baden zientzia metodoan ere. Hor ere bada bai, entxegor influentzia handia eta hortazo hartzea ere, eh, be, e, edo noiz izango da influenzia dena dena, bai. ez duzuk entzen ala. Baina norberak edo ikerle edo entzule edo momentuan pentsatzen duzularik kondutan hartu behar duzu ze influenzia baden ginen. Bai, bai. bai. Fe, Eta nik rekomendatuko dut, e, eh, ala ere, kropotkin irakurtzea jendeari, badakit ez dela sano lai jaitea, baina za kropotkin etzen bakrik biologiari bat, e, eh, anarko komunismoan biziki importantea izan da, baina bai egia da bere teoriak hau ditula bere ikerketaren gainean, febiak jokoan ezagir eta, eta berak egiten zuena zen eh, animalean sosiabilitatea ikertu, eta hortik e, atera teoria, ez, mutual ed, edo elkar laguntzaren behaja, ez, eta hortan oina egitu beharko ginuela gure jendartea. Mhm. Baina zertako, galdera da zertako kapitalismoak edo gaur egungo sozietateak onartzen du Darwinen teoria bakarrik eta ez du beste ikuspegia hartzen. Badira beste ikerle batzu gara jontan eh, egin dituztera biziki ikerketa interesgarriak empatiari buruz e, siminuetan eta aipatu genituen horakoak. Boa, nola espaldi. Eta horiek behar gauza erakusten dute, hori da, elkar laguntzen, empatia, eh, mm. eta ze behar dugun empatiarena, eta hori guzia, beraz, ba, bai, nahi dira gaur egun, gizarte individualista baten gira, nahi da erakutsi eh, bestearen emozioak ez duela influenziarik, baina ez dugu egiazki zora funtzionatzen. Beraz, e, nahi badugu hori ikusi, da, ari girelako sistema politiko bat bagnatzen gure baitan, eta... Hau txiber da sistema politiko hori? hori da bai, baitan ere. <laughs> gure baitan bintzat, eh, saiatzen angira. Odu, kanpon ere, bon, bref. Horrekin... Bai, bakotxak hautatuta, gero. <laughs> Horrekin agurtuko gira, loretsu, berguina, mireskerra. Zuri. Zuri. Eta hitz eta putzen eh, laster gure gomita Joan Rodriguez izango da. Eh, ipatuko dugu, eh, ipatuko dugu errekak, ibai bazterrak, errobi ingurukoak bederen, urte guziz bezala, antolatzen maitute, horren garbik eta eta urtero, ber ondakin sama biltzen dute, pentsak asik bitona urtero, hortaz arituko gira, martxoaren bostean izanen delarik garbik eta egun handia, bostak eterdi mementu, euskal irratietan berriak, zurekin, Bernadette Argaina. Gizon bat eh, hila atxeman dute goizian urketan, ardanabi errekan, gorputza urean zen eta hortik urbiltz bizizen berrogoita bost urteko gizon batena da, onduan bazen ahma bat, buruan tiro kolpea hartua zuela ageri zuen eta guai inkesta bat idekia da. Horma gailuak egiten dituen endaiako Epta France edo lehengo bone neve enpresan, langileak kesu, CGT sindikatak dio enpleguak, hilabete sariak eta lanaren ezagutza kaltatuak direla, egun lana ustea erabaki dute langilek eta euntaberoita mar bat bildu dira lantegiaren aitzinean, jornalen goititzea, zahartasun prima eta bereziki enplegu berrien sortzea dute galdegiten, bia behar beste elgarretaratze bat egitekoa dute lantegiaren aitzinean goizeko amarrak eta erditan. Abiadura handiko trenbidearen proietoa ekonomikoki ez dela bidera gajia, baina txedea itzina ere meiten du beti espanyol gobernuak, asteundajean jakin arazidu oraino muga arteko trenbidearen largotasuna Europako eri egokituko duela, 2000 hemeretziko frantziakoari lotzeko gizan, Eskolegiko Universitateko erakasletatle batek ikerketa bat egindu, eta hauen arabera abiadura handiko trenbidearen trenbidearen proietoa Hego eskualegiko partean hamar mila miliun euro gostako da eta diru hori ez da sekulan berreskuratuko eta gainera urte guziz ere gostako dela. Stefan Le Foll laborantxako ministroa landesetara teldu da biar, Mondo Marzanen bilduko da hegazti sailekoekin, laborari, enpresa, mare xaltzerbitzu, baina ere hautetxi eta sindikatekin, eritasunari nola laburu egin eta diru laguntzak aipatuko ditu bereziki eta pilotan eh, be, eh, be, berezkoen eh, buruzburukako xapelketako bemaileko maileko finala hasia da Elgar eta Julien Etxegaraien artean Donibane garaziko garat trinketean. ikurina eta beste ikurzon baitzu, ezin dira ezagin Nafarroako eraikin publikoetako balkoinetan 2002az geroztik, lege hori bozkatu zuen orduko gobernuak eskuintiak kontserbadoreek zuzentzen zutena, Eta dula amar bat egun, guai gobernuan dauden lau alerdien koalizioak, ikurina eta beste ikur horien debekoa martxuan kentzia erabakidu. Patsi Zabaleta, mundu politikotik erretiratua den Nafarroako figuretarik bat, asteartuntako gomitago izberdin. Utsumandoka. Utsumandokan haste juntan Charles Bidegain den hitzaikin jinen zaiku. Itz hastizahar da lehen ua zen etxe ibiltzen zena. Marikita Tamboreen agotakin memoriam lanaen berme agotek bizitzen zutien salbu espeneko neuriak. Agota etzen norbaitikin eskontzen balima ziren edo harremana seksualak balima ziren, legia zen zigor eriotza. Enaute txamendin kantakintza dela eta ibilki dira kantoiaekin aiko gia. Mila behatzean tegirutan oita amekan Enetako hasteko ieslari utxak zitian. Gero lindian emeki hartu, eskapatzen ziela ere, bestaldar dira. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Amapola morea asteazkenez, bi astetik behin Euskal Irratietan iduritzen zitaidan ba, garrantzitsua zela ba, toki eroso baten egitea. Mhm. Eta gero, ba, han kebeken eh, ikusten dituen kontzertu hainitzak, eta hemen ere gutxi dago, e, bai eh, sortzaile den da izatea, izaten zen, baina izan, izan iteke beste gauza bat eta... Aste azken honetan, Adelaide Dagaz Purruñarra izanen da Amapola Morea. Amapola Morea asteazkenez bi astetik behin Euskal Irratietan. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Prentsaz pundu bat egiteko ordua putzen berriarekin abiatzeko, konponbideari begira titulupean uh, barkosek dio laurun bateko ekitaldia, indarkeriaren kontrako ekitaldia izan zela. Kritik erantzun die usue barkosek eta azpimarratu du, etzela izan terrorista komentzeko ekitaldi bat, baizik eta erreparazio ekitaldi bat indarkeriaren kontrakoa. Nafarroako parlamentuak gaitzitsi egin ditu ditu, zenbait militarek barkosi egindako irainak eh, eskuin muturaren eh, hor uh, zituzten eskuin muturak egin zituen biktimak besteak beste eta kritikatua izan zena berriak setasunak emaiten ditu hemen beraz, ekitaldi hortaz eta bestalde beste gaietan aitzol gogorza presoa uh, eh, berrian ere bigarren tituluan aitzol gogorza presoak goxe greba utzidu o ostegunean ekin zion protestari eta gaur goizean eman dio beraz bukaera etxeratek eh, eta amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimenduak jakin arazi dutenez baldintzapean aske usteko galdegitzen galdegiten du gogorzak nahazmen obsesibo kompultsiboa du eta psikiatren harta behar badu ere espetxean edo presondegian ez diote behar bezalako jarraipenik egiten. Eta ipatzen nuen, uh, eh, eman kizunaren astapenean, eh, egunkariaren itxiera amala urte, egunkaria gabe, gaur eh, beraz du txailaren ogei batez, Guardia Zibilak Euskaldunon egunkaria itxi zuen berrian, beraz, uh, ale berri berezi bat barkatu, egiten du eskaintzen jo webgune bereziaren lotura ere, berriz sarean emaiten du, do lotura emaiten du. Argian bestalde Euskarazko edabidea kaipagai Euskal edabideen sareko kontsumoak euneko amak egindu gora. Euskaldunak gerozta gehiago beraz present sare sozialetan eta Euskal edabideen webguneetan ekimeneko edabideen webguneak gora egiten du eta hori segitzen du 2008 an baino euneko amak bisita gehiago izan zituzten 2008an. Ogei milioi bisita baino gehiago orotarat gorakadaren berri emaiten du elkarteak, beraz Euskal Herriko edabide Euskaldun guziak biltzen dituen elkarteak, bere webgunean atxemaen duzie, jakinik beraz Euskal Herratiak ere, elkarte horren parte girela. Irakasleak fokupean bestalde ezkuntza gai bat hemen proposatzen du argiak, uh, deitu azterketak, Euskal Autonomia Erkidegoan utzi dituen emaitza kaskarren ardurak izpide, fokua irakasleen gain jarri du Kristina Uriarte ezkuntza sailburuak. Nik maisu maistra asko ditut gogoan ikasle garaitik ala zer Mikel Garzia uh, eh, kasetariak egiten duen kronikan hemen argian. Eta ekuadorerat jauzi bat argian, Lenin Moreno korrearen ordezkaria garaile ekuadoreko hauteskundeetan. Lenin Moreno irabazi ditu presidentza hauteskundeak, behin behineko kontaketaren arabera hauteskunde kontsilu nazional nazionalak bozen euneko ETA zazpi kondatu ditu argiantxe eta hogei urteko gizon bat atxirotu dute tolosan, ustez adingabe bat bortxatzea gatik, berrian ere ipagai den uh, hemen argian. IGANEGO izaldean adingabe bat bortxatu zutela jakinara zidu tolosako errikoetxak. Hogei urteko gizon bat atxilotu dute eta ertzaintzarenean da. Beraz, elkarretaratzea ginen dute, sari zazpiontan tolosako plaza zaharrean. Eriko etxak laguntza ekonomikoa ukatu dietela salatu dute buraso aestarrek. Hori kasetapuntu eusen titulu nagusian, uabia ikastolako buraso aestarrek. Eriko etxaren aintzinean mobilizatu dira laguntza ekonomikoa aldarrikatzeko. Ekimenerat urbildu den Filip Elizalde hausapesak lehentasuna Eriko Eskola Publikoa dela dio. Iritzien tartean Frank Dolozorena denek denentzat titulupean Euskal Elkar elkargoaren sogerarekin eksekutiboa osatzen duten autetxeak izan behar zuten ikuspegi zabala zauzen hartu du kazetariak ere mu osoko begirada izan behar dutela dio dolozorek. Eta David Pla presoaren eh, eh, gutuna ere aipagai eh, edo elkarrizketa garak egin diona eta Euskaraz irakurtzen alduzina, baina media bazkek hemen itzuli du frantxeserat uh, etaren bozera maile gisa, beraz uh, elkarrizketa bat proposatzen dute hemen mamitsua biziki eta uh, irakurtzen alduzina bai Euskaraz baita frantsesez ere. Eta biztaldi Media bazken planktonak, ah, zekin nola jamar dudan egia euskaraz, uh, baina eh, populu horren desagertzea zidazten du media bazkek, eh, biak, otxailaren ogeita batean, miarritzeko zite de lozean gunean, uh, Jean L.B. deitu biofisikariak konferentzia bat, egin emanen baitu, ah, bere tiki hortaz, zola dugu planktonaz, eta eta horrek duen garantzia ere ekosisteman zuduestekin bukatzeko presidenzialak aipagai eta Marine Le Pen agertzen da uh, behiriz ere zundaketetan uh, maila gorago bat uh, eskuratzen baitu Frente Nazionaleko autagaiak. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Eta gaur, eh, edo laster barkatu zabai minuturen buruan, gurekin izango dugu eh, Joan Rodriguez, hau errobi sindikatuko uh, teknikaria da, taipatuko dugu. Erreka eta ibaian garbiketa eta errobiren inguruan urtero antolatzen dute, uh, sortzigarren izango da martxoaren bostean antolatzen duten Garbiketa eta raftingez, edo ta oinez botak jauntziz egiten alda garbik eta hori, urtero laguntzaile gehiz rosta gehiago, gehiago biltzen direlarik eta aldiz ondakinak ere beti ber mailan bitona guti gora bera adibidez joen urtean bildu ziren horta zarituko gira laster gure gomitarekin. Kantu honen ondotik gau gotxailaren ogeia eta hainbat edabidek berri zartzen duten informazio hau otxailaren ogei bat ez sortu zen nirvana taldeko uh, eramailea eta kantaria eta gitarista ere nirvanako Ko kantaria Kurt Cobain eh, gaur berrogeita hamar urte bete behar zituen artista izango zen eta pentsa badira artikuluak zer nahi berataz tartean ere berak maite zituen edo bere top berroita hamara zein ziren bere uh, disko kutunak pentsatzen albalu, olako gaiak ateratzen direla oraindik, bera hil ondotik hain berantago, berdin berriz bere buruaz beste egin zuen. Said I was a strand Which came as a surprise I spoke into his eyes I thought you'd died out control Ramona taldea The Man Who Sold The World kantuarekin Ramzala Kurtko Bein kantaria gaur berroita mar urte beteko zituen eta prentsaguzian aipatzen dute. Bostak eta kasik berroita zazpi eta gure gomitarekin txegitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Gure ibai basterak aipatuko ditugu zikinak baitira. Eta horregatik urtero bezala sortzigaren aldikot zaurten, errobi ibararen eh, sindikatuak eta parteideak ibaien basteren eta ibaien garbiketa eta errikena antolatzen dute. Martxoaren bostean da urtengo itzordua gurekin errobi ibararen sindikatuko teknikaria den Joan Rodriguez Arratxaldeon. hona. Jaftez, ala oinez, saltsan sartzeko ordua dugu, hau da urtengo lema, erreken garbiketaren zat. Urtero antolatuz ere, beti badazer zer garbitu, erreka bazteretan? Bai, urtero, urtero, kasik, guai uh, sortzi urte, uh, ira garbitzen, errekak garbitzen, erreka bazterak, eta ara, egunero, urtero, uh, tona bat, tona bat eterri uh, biltzen ditu. Mm sortzi urteko garbiketan egin ondotik, nolako garapena ikusten duzu justuki rekabazteretan? Jendeen uh, mailan, eh, piskat uh, eh, sensibilizazioaren mailan, politikoki ere, uh, atseman, ara, aterabide atera batzu politikoki, uh, ara, ondarkintegiekin, uh, piskat... Uh, hemen ere zere uh, garazi edo ala, teritorioan. Urtero egiten maita garbik beti uh, kasik bitona uh, zikin biltzen dira? Bai, mm. hori mm. Ez da alutzen, hori problema. Mm. Eta problema da, bon, deia ba, baitugu ondarkin zahar batzuk, atse maiten direla kasik urtero, eh. Uh, urak du uh, hori, uh, ondarkin uh, hori agertzen, mm hori da, eta gero eta ere batzutan eh, baitugu uh, eh, ondakin berri batzuk eta hori hori da gure problema, zenta uh, sensibilizazioaren mailan ez da ez da untsa, ez da untsa diarria ono uh, garazi eta errobin errobiko ibarren uh, ibarrean. Mm. Zer uh, gixako ondakinak atxamaiten aldira beraz? Biz, bairu motatik uh, berinak uh, batzutan ere uh, burdina uh, eta gehiago atxemaiten dela plastiko ondarkinak. Mm. dira oraindik uh, garbi gehiluak adibidez? Bai. Bai. Bai. <laughs> bai. bai, bai, bai. Bai, Beti, beti. beti Gen, uh, ditu? Uh... uh um, ikusiak ditugu uh, Hala, uh, eh, iru edo lau kilometro egina ditugu uh, eh, itxasuntziz, uh, eh, ara korki lau uh, masina atsemana ditugu. Mhm. Mm Harri -hmm. da ez, azken bai, bai. pentsatzen dut olakoak ikustea ora ez? Hori da, hori da, biziki, uh, uh, gure erburua da, piskat, uh, ara, gure misionetan ere, aigira, uh, ondarkin uh, pribatuak ere, uh, um, garbitzen, mm-hmm. elkarte batzuekin, uh, diru uh, laguntzaekin, uh, diru uh, publikoarekin, garazi bai gurin berezeki eta errobin. Uh, ara, hori gu, da gure elburua, eta gure elburua horrekin, eguna hori antolatu zere, pertsonak sensibizatzeko, eta gero, uh, ara, elburu eta jokoan diren gauzak uh, biziki importantea dira errobin, Uh, edaten dugun ura, arzen duguna ustaritzeko uh, kaptaz delako uh, gunean, eta ere uh, ondartzako uh, urkalitatea berdugu ere zaindu, zenta dena, dena lotua da. Zenta bide luze hori egin haintzin, uh, gunean pasatzen da, eta... Bai. Hortako garbik eta sakonean, ez da bota behar, dakit, ezakit, eh, galdera, ezakit, berbazuk erantzuten alduzu, menan zergatik eh, jendeak horrendik garbi gailuak botatzen ditu errekarat edo bide bazterrerat, ondakin tegiak direlarik? <laughs> hori da galdera hona bat, eh, hori, uh, bai, ba, ez dakit, uh, bat zultan ere, uh, uh, eh, ondarkin ez dira um, dira urgun, eh, gaineko uh, eh, iri itipiak, uh, eh, puntiako, uh, ibarren puntiako itipi, iri itipiak, uh, behar dute egin uh, amabos edo goi minuta uh, ondarkin joaiteko, eta batzutan ere uh, piskat jendeak uh, Ara, eneatiak dira edo ala, ola, ola usten dute hori dena urbaztegean eta gero uh, ualdeekin dena joiten da errikara. Hori dugu atxemaiten gero eh, errobin. Laguntzaile eh, bilaziste beraz, martxoaren eh, bostean garbitzeko errikata bazterak. Parte hartzailean aldetik, nolako garapena izan da hor sortzi urte hauetan? Jende gehiago, jende aldatzen da? Jende gehiago, lehen urtean, ara, 2000 eta behatzean, ba ala, ama bost, ama sei, laguntzaile ziren, mm-hmm. eta guai uh, eh, garapen handi bat, jaz uh, uh, laguntzaile ginen. Eta ara, urte untako, uh, espero dugu, hemen, datuko dela oino, eta ara, uh, berreun, kasik uh, iru egun, mm -hmm. <laughs> <laughs> laguntzaile. No, izango da lana denentzat dena den? Bai, ba. Hori xeur, hor, kasik, kaxik, fa, ala, bos uh, um, batean, beraz, uh, eh, ara, lau, kilometro, bos kilometro, tona bat atsemaitea uh, eh, iziki uh, eh, argi hmm. da, Eta nola pasatzen da ordean garbiketa egun bat? Zinez uh, bustitzen gira, zuen uh, lemak dio mesala? Bustitzen uh, ez, uh, oinez uh, urbazterian gelditzen gira, beraz, uh, lasai da, aur batzuekin egiten algira, beraz, denentzat da. Gero, uh, iringarria da ere uh, itea uh, eh, itxasuntzi, zenta bon, gara, gero gune hori biski kalmea da, beraz, uh, um, pausatzen algira itxasuntzi ekina uh, aski, uh, aski ongi urbazterrean mhm. dena garbitzeko eta dena hartzeko horoko gero ez dugu dena Dena garbi hori mhm. da, eh? problema, me bon. Ose materialek arri behar da orduan egun uh, Botak, botak uh, eh, oinez dire nentzat, gero uh, eskulajuak eh, prestatuak dira, sindikatuak du uh, prestatzen, eta ere material tipia uh, prestatzen ditu. Mm. Eta itxasuntziak? Itxasuntziak uh, ur... Uh, biziko elkarteak dute prestatzen. Ados, eta ekipamendua ere, gero bainatzeko Arzen alduzu ere... Um... Bainu jantzia eta gero beraz konbi eh, kombi bat prestatuko bai, duen karteak. Eh, Kombiak hori eh, ah, dena... eskatzerik alde hor daik. Bai, ba. aurten bigune dira bereziki garbituko, martxoaren bostean zein dira? Bigune, uh, aurten uh, piskat berritasuna da uh, aviron laguntza berregunean agiron baiuren elkartea, beraz uh, araun uh, elkartea, el uh, garbitu dute, uh, ara basu zuagitik uh, baionara nio, klobearen uh, aurrekin, eta guk uh, itxasutik kanbora nio. Eta elburua da pixkat uh, ikusi dena lotua dela. Dena mm. lotua dela, eta berra arazoa da denentzat, eta... Eh, kostaldearen uh, mailan eta eh, barnikaldean mailan. Eta irakurri dut ere karpe diem arraina kurutzatzen alko dela, nor da arrain hori? Alor, diem arraina da um, mm, diasko berritasun bat, obra artistiko bat da, ondarkin uh, ekin egina. Piskat hori zen uh, obra iringarri bat uh, itea gai uh, importante batekin, dela ondarkin, ondarkin botatzea errobian, eh, elburua sensibilizatzea eh, populazionea eh, hori buruz. Mm. Zortzi metroko arrain bat hori, nunda arrain hori? Mementukotz bai horriko errian da, Ados. eta normalki abiatuko da, eta bai honara joanen da bizpairu egunetan e, uste dut elduden hastean. Errika tik pasako da beraz? Bai. Arrain normal bat bezala. <laughs> Bai, bai zean, ez da hain normala. <laughs> Ados, bo, ordean erran bezala, errekata ibaien garbiketak antolatzen ditu errobi eh, ibaren sindikatuak, martxoaren bostean, eh, izenak eman behar dira intzinetik, ez? Bai, izen bier, eman behar dira errobi eh, kantuaren webgunean, uh, edo Facebooken ere, uh, izen alduzue uh, ebenamentu hori. Joan, Rodrik ez gurekin nuen errobi ibaren sindikatuko teknikaria mileskera? Mileskera zure. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Ikurina eta beste ikurzon baitzu, ezin dira ezagri Nafarroako eraikin publikoetako balkoinetan 2002az geroztik, lege hori bozkatu zuen orduko gobernuak eskuintiak kontserbadoreek zuzentzen zutena, Eta dula amar bat egun, guai gobernuan dauden lau alerdien koalizioak, ikurina eta beste ikur horien debekoa martsoan kentzia erabakidu. Patsi Zabaleta, mundu politikotik erretiratu den Nafarroako figuretarik bat, asteartuntako gomitago izberdin. Amapola morea asteazkenez, bi astetik behin Euskal Irratietan iduritzen zitaidan ba, garrantzitsua zela ba, toki eroso baten egitea. Mhm. Eta gero, ba, han e, eh, kebeken ikusten dituen kontzertu hainitzak, eta hemen ere gutxi dago, e, bai eh, sortzaile den da izatea, izaten zen, baina izan, izan iteke beste gauza bat eta... Asteazken honetan, Adelaide Dagaz Purruñarra izanen da Amapola Morea, Amapola Morea asteazkenez bi astetik behin Euskal Irratietan. Utsumandokan kanaste huntan Charles Bidegain dendai hitzaikin jinen zaiku. Itz hastizaharra da lehen ua zen H etxe ebitzen zena. Marikita tamboreen agotakin memoriam lanaen berme agotek bizitzen zutien salbu espeneko neuriak. Agota etzen norbaitikin eskontzen balima ziren edu harremana seksualak balima ziren legia zen zigor eriotza. Eniaute txamendin kantagintza dela eta ibilki dira kantoiaekin aiko gia. Mila behazian eta irutan hamekan Enetako azteko ieslari utxak zitian. Gero lindian emeki hartu, eskapatzen ziela ere, bestaldar dira. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! eta ara, bukaerako musika eta gurtzeko tenorea eta behalaitz eta putzen bihar elkartzen gira ezkezkatu bostak eta seiak artian hori zango gira zertaz mintzatzeko, ebe hori bihar jakingo duzue eta eh, horretarazen uh, hau dut beti uh, eh, uskaliratiak.eus webgunean Iratsaioak sailean hitz eta putz. Eh, emankizunaren guzia edo informazio guzia, eduki guzia txamaiten aldo zela, berri zentzuteko, telekargatzeko eta e zabatzeko nahi, nahi dozena egiten duzien. Txaiak, Euskal Iratietan.